Uh, remember that uh, the offering boxes are back on the windowsill. Помните, что там на подоконнике у нас э, коробочка для пожертвования? Okay. Uh, Bible studies this week. Uh, изучение Библии на этой неделе. Only Tuesday, not Thursday. Только во вторник, не в четверг. Molly and I will be in Germany. Я и Молли будем в Германии. Saturday. Суббота. Gentlemen. Мужчины. Men's breakfast. Мужской завтрак. Nine o'clock, our apartment, okay? Девять часов э, у, в квартире у Дэрила и Молли. <laughs> Not here. Не здесь. Why? Почему? We don't have a kitchen. У нас нет кухни здесь. Yes, we do. Да, no, есть we don't. кухня. Нет, нет кухни. Where's the kitchen? Где кухня? The other building. В том здании. We need to finish the other building and we'll have the Нам нужно закончить то здание, тогда у нас будет обычная кухня. Remember, this is temporary. Помните, что это временно. It's wonderful. Это великолепное здание, конечно, но оно временно. So we, we're still working, right? Мы еще, мы еще работаем для того, чтобы закончить то здание. You'll notice uh, when you came in, there's some fences, green fences outside. Когда вы вошли, то вы, наверное, заметили, что э, ограждение такое зелененькое вокруг там. We need to protect our grass. Нам нужно защищать нашу травычку. So uh, for people who are curious and want to walk around and so on, please wait, please, please, please. П- Люди, ко- которые хотят а вокруг походить, да? You want to walk around А, the building. все, я поняла. Подождите, подождите пока. Uh, <laughs> пока. the, the grass is very fragile, Сейчас, сейчас травичка очень хрупкая. but there, there's a lot of mud there too. So, М, Там тоже много грязи, поэтому. so uh, we keep our, our children, help keep them uh, off the grass as well as ourselves. Поэтому мы пытаемся, чтобы э, э, не допускать детей на ту часть, на траву, и также, чтобы мы не заходили. Okay. Um, I think that's it. Думаю, это все. Good to have guests this morning. Очень классно, что у нас сегодня гости. I'm glad that each one of you are here today. Рада, что каждый из вас сегодня здесь с нами. We have been studying the book of Ephesians together. Мы изучаем вместе послание к Ефесянам. And we've come to a, a major point, dividing point in the book of Ephesians. И сейчас мы подошли к очень важной части этой книги, которая разделяет саму книгу на две части. We're going to start chapter 4 today. Сегодня мы начинаем четвертую главу. Chapters 1, 2 and 3 Paul gives us, he- he's just teaching us, and it's teaching and doctrine there. Э, В первых трех главах Павел нас обучает. He teaches us the truth about, about God. Он нам, нас учит э, истине о Боге. He tells us who we are он, before we accepted Christ. Он говорит нам о том, кем мы были до принятия Христа. And after a person repents and puts their faith in Christ. И после того, как человек кается и уверует в Иисуса Христа. He teaches about salvation itself. What is it? Он также нас учит о самом спасении. Что же это такое? He tells us about the church. Он нас учит о церкви. What's the church? Что такое церковь? He talks about the unity of the church. Он говорит о единстве церкви. Now, in chapters 4 to 6, А сейчас в главах 4, 5, 6 Paul's going to teach us some applications from all of these truths that we've been learning. Павел нас будет обучать тому, как мы можем применять все, чему мы научились. He answers, he answers this wonderful question. Он отвечает на этот прекрасный вопрос. So what? И что теперь? Okay, so what, Paul? Ну, хорошо, Павел. It's nice truth прекрасные истины. А что же с ними делать теперь? Как, что может поменять в моей жизни эта истина? That's what chapters 4 to 6 is for. Вот для чего главы 4, 5, 6. Now the prime, and the primary image that Paul uses in these chapters. И самый главный прообраз, который использует Павел в этих главах. Is walking. Это ходьба. Он будет продолжать говорить о ходьбе. What does he mean? Что он имеет в виду, When he talks about walking? когда он говорит о ходьбе, хождении? He's talking about living. Да, How он говорит live. нам о нашем образ, образе жизни. So all the time, when you see that, that phrase, when he talks about walking, Поэтому, когда вы видите вот эту фразу, Э, хождения. He's not talking about exercise. Он не говорит просто об э, физических упражнениях, нет. Nothing wrong with exercise. Ничего нет плохого в физических упражнениях. But he's not talking about getting out and having a nice morning walk. Но он не говорит о том, чтобы мы вышли с утречка, прошлись хорошенько. Talking about how we live each day. Он нам рассказывает о том, как мы должны жить каждый день. All right. Today we're going to look at verses 1 to 6. Сегодня мы будем рассматривать стихи с 1 по 6. Do you have a Bible? Если у вас есть Библия, or your phone, или же ваши, tablet, <laughs> телефоны, планшеты, something to look at God's word, okay? что-то, где мы можем читать Слово Божье. Listen carefully as we read through verses. We're going to read all six verses. Okay? Внимательно слушайте, мы прочитаем все шесть стихов. And we're going to come back and look at what Paul is telling us. И мы вернемся и будем э, детально уже рассматривать, что же говорит нам Павел. All right, here we go. Читаем. Я, находящийся в заключении ради Господа, умоляю вас, раз вы призваны Богом, то живите достойно вашего призвания – Будьте скромны и кротки, относитесь друг к другу с терпением и любовью. Делайте все возможное для того, чтобы скрепить свое духовное единство узами мира. Дух один и тело одно, так же, как и надежда, к которой вы были призваны, одна. Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог, Отец всех. Он стоит над всем и действует через все и во всем. Аминь. All right. the first application Первое применение, that Paul's going to talk us, tell us about it is how to walk in unity as believers. э, нас Павел будет учить о том, как мы можем ходить в единстве, как верующие. We are united in Christ. Мы объединены во Христе. That's that's not a question. И это не вопрос вообще. But that's that's truth. Это является истиной. But how do we live that truth? Но как мы можем э, жить согласно этой How, do- how истине? do we do that, Paul? Как мы можем это сделать, Павел? That's what he's talking about here. Вот о чем он здесь So говорит. should, should I listen to Paul? What, what are your credentials, Paul? Следует ли мне слушать тебя, Павел? Why, why какая, твоя, как, какая твоя квалификация? Почему мне вообще тебя слушать? Have you ever heard this, this, uh, this phrase? Слышали ли вы когда-нибудь следующую фразу? If you talk the talk, you better walk the walk. Если ты <laughs> произносишь речь, то будь готов и ходить согласно тому, что ты говоришь. Это <laughs> ну, будет так. Если ты говоришь, говоришь какие-то вещи, you better walk the walk. Prove it by living out the things that you say. То поэтому э, ходи согласно этому, то есть докажи, что ты живешь по, по, по своему слову. Did Paul do that? Делал ли это Павел? Look at the first verse. Посмотрите на первый стих. We need to listen to this man. Нам нужно слушать этого мужчину. He earned the right for us to listen to him. Он заслужил право, чтобы мы его слушали. His, his faith was not a faith of convenience. Его вера не была верой Э, ну, которая ему была удобна. Когда все прекрасненько и легко, тогда я буду следовать за Иисусом. Ну, Но когда что-то сложное приходит, ну, не знаю, буду ли я следовать за Иисусом. Откуда пишет Павел нам? Он в тюрьме. Why? Because he broke the law? Почему? Потому что он нарушил закон. No. Нет. Why is he in jail? Почему он находится в тюрьме? Because he's a believer in Jesus Christ. Потому что он верующий в Иисуса Христа. He's there for his faith. Он в тюрьме из-за своей веры. This is the kind of example we need to follow. И это тот пример, которому мы должны следовать. So when he says, When he says, I beg you to listen to me. Когда он говорит, я умоляю вас слушать меня. Нам нужно внимательно слушать. Нам нужно слушать этого мужчину. Э, что, нам, что он указывает нам делать? Он хочет, чтобы мы каждый день жили согласно тем истинам, которых, которым Он нас уже научил. Вот о чем Он говорит в первом стихе. Он хочет, чтобы мы ходили в истине. He wants each of us to be growing positive influence in the church. Он хочет, чтобы каждый из нас был возрастающим положительным влиянием в церкви, в наших семьях, work, где мы работаем, в нашем э, по соседству с нашими соседями. So in order for us to be successful, для того, чтобы мы были успешными, to be able to do the things that He is directing us, чтобы мы могли делать то, что нам он показывает делать. Нам нужно развивать определенные качества или характеристики в нашей жизни. verses, verses 2 and 3, в стихах 2 и 3 notice he, he mentions four things. Заметьте, он э, упоминает три вещи. Четыре. <laughs> In English, it's three, and in Russian, it's four. Uh, <laughs> um, vice versa. four things. Four things that he mentions here. Okay. Четыре вещи он упоминает. <laughs> What's the first one? What's the Что first one? первое? Первое. Humility. You see that? Смирение. Verse Видите? two. Посмотрите во втором стихе. He wants us to develop humility in our lives. Он хочет, чтобы мы развивали смирение в своей жизни. Humility as opposed to what? Смирение э, противоположно чему? Pride. Гордости. That we need to get rid of that. Нам нужно убрать гордость со своей жизни. What is humility? Что такое смирение? Humility is thinking about others before ourselves. Смирение заключается в том, чтобы мы думали о других прежде себя. Это означает, что мы должны быть, а, подчиняться воле Божьей в нашей жизни. Это не означает, что мы должны искать похвалу за все, что мы сделали в нашей жизни. But rather being thankful for God giving us the strength но вместо этого благодарить Бога за то, что Бог дал нам силу и мудрость сделать это. И это не случайно, что он перечисляет э, смирение, ставит смирение на первое место. Humility allows us to work together with others in the body of Christ. Смирение помогает нам вместе хорошо работать в теле Христа с другими людьми. To work success, successfully with others Успешно работать с другими в теле Христа. We must be humble with one another. Мы должны смиренно, скромно, кротко относиться к каждому из нас. What's the second characteristic? Какая вторая характеристика? Посмотрите, что это за характеристика? Gentleness мягкость mm-hmm. или доброта. Mm-hmm. Gentleness instead of being offensive. Uh, доброта или мягкость вместо того, чтобы обижать кого-то. Вместо того, чтобы грубо относиться друг к другу. Вместо того, чтобы резко относиться друг к другу. Gentleness, this idea is, is the idea of accepting others as they are. Э, мягкость заключается в том, чтобы мы принимали других людей такими, какие они есть. И вести людей вместо того, чтобы отталкивать их. God wants them to go, so He wants us to go certain places, yes. Э, Бог хочет, чтобы мы шли в определенные места, да. But it never helps to push но никогда не помогает, когда мы людей толкаем, подталкиваем piece of string. Представьте себе кусочек нитки. If I had a piece of string here. Если бы у меня была здесь э, нитка. And I want to get this string from here to over there. И я хочу, чтобы э, протянуть эту нитку с этого места до конца стены. Which is going to be better? What's going to be easier? Что будет легче сделать? More successful. Что лучше и успешнее? If I try and push the string. Когда я буду э, толкать эту нитку, What when I push the что, я де... что произойдет, если я буду ее толкать? Well, just goes all over the place. just- Она, она, э, короче, сомнется и будет в разные места идти. What do I need to do? Что мне нужно делать? I need to lead the Мне нужно вести нитку. Go in front. То есть Say- идти впереди этой нитки Follow me. и как бы сказать ей, следуй за мной. То есть точно такой же принцип срабатывает. We push. We push. Мы не толкаем. Мы ведем. Okay? Вот в этом и заключается мягкость. Вот о чем говорит Павел. Третье, что Patience. говорит Э, о третьем пункте. Это терпение. Видите, как все эти качества, они э, объединяются вместе. То есть мы говорили смирение, мягкость, терпение. Я буду э, говорить о терпении вместо чего? Терпение вместо... Quitting того, чтобы, чтобы мы сдавались. sees the big э, Терпение видит картину всю свысока. Instead of just the moment. Вместо того, чтобы видеть ситуацию в тот момент. Patience can wait. Терпение это означает, что мы можем ждать обетования Божьи, когда они исполнятся. Терпение ожидает людей, когда они развиваются шаг за шагом в своей жизни. Терпение. Нам нужно терпеливо относиться друг к другу. И четвертое качество, о котором говорит Павел – tolerance. это толерантность. Tolerance instead of being judgmental Толерантность вместо and осуждения. rejecting people. И вместо того, чтобы отвергать людей. Tolerance is being open to people who are different than me. Толерантность а, заключается в том, чтобы мы были открыты к тем людям, которые отличаются от меня. Instead of pushing people away, it's inviting people in. Вместо того, чтобы отталкивать людей, э, мы должны приглашать людей. Like me, Если бы все были такие, как я, то все было бы замечательно. Да. You've never thought that. I know you've never thought. Вы, я знаю, что вы никогда об этом не думали. <laughs> We're different. Мы все разные. We have to be tolerant of each Нам other. нужно толерантно относиться друг к другу. And not even, not just even tolerant, but и не просто толерантно, но просто видеть красоту в наших отличиях. You can do things I can't. Ты можешь делать что-то, чего я не могу. And I can do one or two things maybe you can't. А я, может, могу что-то сделать, чего ты не можешь. We need each other. Мы нужны друг другу. You, you see how important all these qualities are? Вы видите, насколько важны вот эти все качества? For having success in the church? Для того, чтобы иметь успех в церкви. That's, that's what Paul's talking about. Вот о чем говорит Павел. He wants us to be successful. Он хочет, чтобы мы были успешными. So these qualities Поэтому вот эти качества are critical являются э, очень важными. If we're going to be successful если мы хотим быть успешными в теле Христа. And we can develop these qualities. И мы можем развивать эти качества. Because of the love of God that's been shown to us. Из-за любви Божьей, которая была также проявлена к нам. God has done these things with me. Бог точно так же поступил со мной. Oh, yeah, I guess he а, has. Да, ну, наверное, да. So Поэтому, наверное, если Бог поступил вот таким образом со мной, I in turn supposed to do them. Я в свою очередь должен проявлять эти качества по отношению к другим людям. Небольшой секрет тоже вам. Посмотрите, что он говорит здесь. We, we don't create unity in the body of Christ. We мы, don't do that. мы не создаем единство в теле Христа. Мы этого не делаем. Well, I thought that's what we were talking about. Я думал, что это то, о чем мы только что говорили. Look carefully what Paul said. Нет, внимательно посмотрите, о чем говорит Павел. We don't create unity. Мы сами не создаем единство. What does it say? Что здесь говорится? We preserve the unity that the Holy Spirit creates. Но мы сохраняем, храним, удерживаем единство, которое Дух Святой создал между нами. Because the Holy Spirit of God indwells each one of us. Из-за того, что Дух Святой находится в каждом из нас, He creates the unity, and then we need to preserve the unity that He creates. Он создает вот, эту, э, вот это единство, а наша у- участь в этом – это сохранить единство. And it, he says, Paul tells us that it is the peace that we have with God that keeps us together. И Павел говорит, что именно мир, который у нас есть от Бога, помогает нам удерживать и сохранить вот эту единство. Это является как бы клеем, который удерживает нас вместе. Есть ли у вас мир с Богом? Конечно же, если вы покаялись и уверовали в Иисуса Христа, у меня есть этот мир, у вас есть этот мир. И это является общим между нами. И именно это удерживает нас вместе. And Paul goes on, verses 4 to 6. И Павел продолжает в стихах с 4 по This is 6. really, really interesting here. Это Okay? Очень-очень интересный момент здесь. Paul, Paul is going to now list very quickly, just bam, bam, bam, bam. Павел быстро здесь будет перечислять. Раз, два, три, четыре. Seven realities that are common among us. Семь фактов, которые общие между нами. This is a kind of a, a э, checklist. Чин, чин, чин, Это типа э, списка, в котором мы отмечаем <laughs> галочки ставим. <laughs> If, when Molly sends me to the grocery store, Когда Молли меня отсылает в магазин, if it's, if she tells me more than two things, если она мне говорит купить больше, чем две вещи, I need a list. мне тогда нужен список. <laughs> Or I'll come back without something that she wants. Или же я вернусь без какого-то продукта, который она What хотела. I can't remember what Ой, что же она хотела? Не могу вспомнить, что она хотела, чтобы я купил. So here's our, here's our checklist. We have seven things. Вот у нас наш список из семи фактов. Seven things that are common. Семь вещей, которые являются э, общим одинаковыми между нами. И вот эти все вещи являются истинными для каждого из нас, для всех нас. Поэтому, they hold us, they bind us поэтому они together. объединяют нас вместе. Okay, what are these seven Что же это за семь вещей? Let's look at them, okay? Давайте их посмотрим. Verses in verses four to six, you can see them there. В стихах э, с 4 по 6 вы можете это видеть у себя в Библии. One body. Одно тело. This is all believers from all time, То есть это для всех верующих э, Э, во все времена. не, только здесь, в нашей церкви, не только в Кривом Роге, не только в Украине, не только в этом мире на сегодняшний день, но с начала церкви до сегодня одно тело. все те люди, которые уверовали и покаялись, одно тело вместе. Второе. One spirit. Один дух. spirit? My spirit? No, God's spirit. Мой дух? Божий дух. One, there's one Holy Spirit. Один дух святой. Part of the Trinity of God. Явля, он является частью Троицы Божьей. That has redeemed us, given, regenerated us. Искупил нас, восстановил нас. We together are part мы вместе являемся частью Духа Божьего. Третье. У нас есть одна надежда. Нету. У тебя одна надежда, у кого-то другая надежда, у, всех у нас разная надежда. Нет, одна надежда. Что это за надежда? Надежда в то, что Бог Э, совершит или завершит, вот, завершит спасение ну, свое, когда, которое он закончит, когда мы покаялись, мы однажды увидим Иисуса Христа. И вечная жизнь, которая началась, когда мы покаялись, вот эту вечную жизнь мы поймем, когда мы увидим лицом к лицу Иисуса Христа. Когда мы будем проведем с Ним вечность. Вот в чем моя надежда. Вот в чем надежда всех нас. Это одна надежда, одинаковая для всех. Четвертое. Мы спасены через одного Господа. Господа Иисуса Христа. Нет другого э, пути, чтобы спастись. Сейчас в нашем мире это политически некорректно. you can't say that. Некоторые люди скажут, так говорить нельзя. person, Ты обидишь вот этого человека, и вот этого человека, и вот эту группу, и вот эту группу людей. Существует только один Господь. И только один путь, как мы можем оправдаться перед Богом. И что это за путь? Один Господь через Господа Иисуса Христа, через Сына Божьего, через Мессию. Один Господь. И вот это у нас общее. Кто твой Господь? Это Иисус. Нет другого Господа. Все. There's one baptism. Одно крещение. Now we need to stop for just a moment. Нам нужно на минутку остановиться. Whoa, what baptism are you talking Э, О about? каком крещении ты говоришь? What's Paul, what's Paul talking О чем about? говорит Павел? Well, there's two options. I'm going to just say it. Let's Два just put it out there, варианта, okay? я их скажу. Now, <clears throat> Is, is Paul talking about water baptism, being baptized? Говорит ли Павел о водном крещении? Or is he talking about what's called Bible calls spirit baptism? Или же он говорит о том, что Библия называет духовным крещением. When a person repents, когда человек Jesus, кается, уверует в Иисуса Христа, says, Писание говорит, Holy Spirit baptizes us into the body of Christ. Дух Святой крестит нас, чтобы мы стали частью тела Христа. How do we identify with the body? Through the baptism of как the Как мы можем отождествлять себя с телом Иисуса Христа? Через крещение Духом Святым. Это то, что делает Дух Святой для каждого человека, который покается. Это то, что говорит Писание. So, which is it? Поэтому о каком крещении он говорит здесь? Yes. Да. Yes. Да. Either one, I'm not sure. I'll be honest. Или то, или то крещение. Э, я честно скажу, что я не уверен. If it's water baptism, Если это водное крещение, understand it in the first century. Understand this. Поймите это, в первом столетии, repented, когда кто-то каялся, когда они уверовали в Иисуса Христа, later, через несколько минут их крестили. Они there, проходили водное крещение. No classes, не было никаких занятий. No не было никакого, э, никакого очереди ожиданий. Like, ну, no, Или же типа, ну да, подумай об этом. That is something modern. That is, we have Это сейчас это separated, что-то у нас we, современное. we Мы, have separated water мы baptism отделили водное from крещение the от act of repentance. э, нашего поступка покаяния. So if Paul is talking about water baptism, Поэтому, когда here, Павел говорит здесь, ему- если Павел говорит здесь о водном крещении, would all of the believers have experienced that together? э, пере- Переживали были это все верующие вместе, одно и то же. Какой ответ? Yes, да, конечно. Понятно, что он здесь говорит о крещении, то есть без проблем. Но мы немного так начинаем нервничать, если мы думаем, что ой, это он об этом крещении говорит. Потому что отделили водное крещение от покаяния. By the way, just a little advertisement. Небольшая рекламочка, кстати. От этой от темы небольшая реклама. If you've repented, если вы покаялись, и вы уверовали в Иисуса Христа, and you haven't been baptized, и если вы еще не были крещены, We're going to be doing that. Мы это скоро будем проводить. Again, this, this summer we'll have another baptism Опять э, этим летом у нас будет служение водного крещения. And I would love to talk to you. И я бы очень хотел с вами поговорить. Okay, so we can be ready to to do this very thing. Чтобы мы были готовы сделать именно это. Okay. One baptism. Одно крещение. Whichever way, I'm not, I'm not sure, honestly. О каком бы ни говорилось это крещение. Both work. Оба крещения Both работают в этой ситуации. Okay, so no problem. Без Number seven, the last one. There is Седьмое, one God. Один Бог. One God, God the Father. Один единственный Бог, Бог Отец. Creator, the Lord of Творец, Lords, the King of Kings. Господь Господь, Царь Царей. This is the God who we love and serve. Это тот Бог, которого мы любим, которому мы служим и которому мы поклоняемся. Чек. Галочка. Чек. Поставь Чек. галочку, галочку. Чек. Галочку. Ответили. Чек. Ответили. Se seven. Короче, проверил. Okay, we got it. Okay, good. Все. Seven truths that истин, которые являются общими, одинаковыми между нами, которые нас притягивают вместе, как тело Христа. Они связывают нас вместе. И я люблю использовать следующую not, фразу. Not just the family of God, не только семья Божья, but the forever family. но не просто, извините, не просто семья Божья, но вечная семья Божья. Paul wants us to live, <clears throat> to live that way as a family. Павел хочет, чтобы мы жили таким образом, как семья Божья, other, которая любит друг друга, other. заботится друг о друге. The bonds that tie us together Узы, которые связывают нас вместе, much намного сильнее, чем все, что есть в этом мире. Все, что в этом мире может нас разъединить. Okay, family, Хорошо, семья. let's pray. Давайте помолимся. Lord Jesus, thank you very much for this scripture this morning. Огромное спасибо, Господь Иисус, за это место Списания сегодня. Thank you for this, these reminders of all the things that hold us together as one. Спасибо за напоминание всех этих вещей, которые объединяют нас и удерживают нас вместе как одно целое. Help us, encourage us to, to develop these characteristics in our lives. Помоги нам э, вдохновлять друг друга, развивать эти характеристики в нашей жизни. Of humility and gentleness, Смирение, мягкость, терпение, толерантность. Господь, пожалуйста, помоги нам. Чтобы мы были, чтобы э, мы были любящей семьей, в котором близкие и крепкие отношения. is working to to build a bigger family, to make a bigger family. Семья, которая будет продолжительно работать для того, чтобы э, создавать большую семью. Lord, we thank you for our church. Господь, благодарим Тебя за нашу церковь. Help this to be our church. Помоги, чтобы эта церковь была нашей церковью. Иисус Христос, Аминь. Аминь.